Diada eguna Katalunian, nonbeita aberri eguna, elduden urriaren leheneko autodeterminazio e referenduma eguna iragarri du Katalunia, Kataluniako parlamentuak, tentsioa bada Barcelona eta Madrilen artian, ego eraz mitzatzeko gurekin, jone lordi Barcelonako Unibertsitate Autonomoko erakaslea egunantzuri. Egunon zuheri den hori. Hala, eh, bon, tentsua beraz, Madrilek daraman jajera gero eta gogo jakoa ipadezak egu, Espainiako prokuradoreak aste buruntan, Guardia Zibila igurridu, elbaientz, egunkariaren egoitzarat, referendumeko materiala egon dita ikelakoanaren ustez, bon, ze jardokitze izan da, aste buruntan? Ba, ebo, eskat, lotxa ematen duen e, jardokitzeak gertatzen ari dira, zeren eh, komunikabidean eh, aurkitu nahi dutena edo atxiki dutena da e, publizitatea emana dela hor, e, referendunaren aldekoa, beraz, e, ez dakit, e, nesleren publizitatea pasatzen alda, baina referendun batena ez, eta alako imprentetan eta sartzea, <laughs> ba, ez dakit, ez dakit, kanoiak edo bombak edo balituzte bezala, e, bilatzen Guardia Zibila paper batzuen bila eta gainera paper horietan galdetzea e, galdetzen delarik jendeak zer nahi duen, bai, ala ez, lotxagarria da mundu guztiaren begietan nik e, horrela jarraituko dutela eta hori haientzat kaltea izanen dela guztiz. Ah, Prezeskin hain hauzun galen, txokatira horrek, zure ustez, abantaila nori emanen lioke beraz e, referendumaren aldekoek, eman dezagun eh, gauzak ateratzen dira edo bai, bai ez, edo bai ez ez hau da eh, antolatzen dela edo ez dela antolatzen egoerak bai kasu batean bai bestean ez du atzera biderik eh, erre nahi dut e, erreferenduma egiten bada aurrera doa dena eta erreferenduna e, bortizki zapusten badute apurtzen badute guardi zibilek eta poliziek ez badute usten hori egiten horrek ez du atzera biderik, zenta jendea ez da etxean geldituko lasai eta bo e, etorri dira, eta bi milion e, eh, atera gara kalera urtez urte, eta orain etxean geldituko gara, eta telebista ikusiko dugu eh, deus gertatu espaliz bezala orain arte. Horrek ez du e, zentzurik, beraz, e, edo nola ere, jendeak jarri nahi ditu, jende aizko eta asko asko mugitzen ari da, eta orain ordua heldu delarik, nik uste dut bukatu nahi duela jendeak, e, iritzia eman nahi du, eta orain ez da egiten hori, eta bortizki e, eh, galera zinai hori, ba, geroago egingo dute eta are indar gehiagorekin, beraz, nik uste dut, zentzuzkoena izango dela orain jartzea, jende asko jarri nahi izango du, eta boskatze leku asko eta asko eta asko jarriko dira, denak espaldima dira jartzen ere behar bada, baina denak asko jarriko dira, eta jende ai asko anitz joanen da botatzera. Eta hori ostopatzen bada, gauzak areagotu egingo dira hemendik aurrera. Jendeak ezin du orain etxera lasai itzuli, eta ezan bo, bukatu da, Eh, zakit, eh, sosokeria litzateke ikusiz, milioika persona biltzen ari direla, urtez, urte, urtez, urte, Barcelona, hori Parisen ere, miliak eta miliak jende gehiago izanik, bi milioi pertsona, edo milioiet bat eta erdi, urtez, urte kalean ateratzen bada, Hor gobernuak ezin du hori gelditu. Mm. Momentu untan, galdera iduridu gehiago dela referenduma izan edo ez izan, gehiago eh, independentzia bai edo independentzia ez baino azkenean ez da izan ez tabai da sano bat, hor eh, independentziaren alde edo kontra? Ez tabai da hori aspalditik burutzen ari da, eta referenduma ez da independentzia ez. Mm. Beraz, hor eh, argi utzi behar da hori. Eta erreferenduma ba- bai, da demokrazia bai. Eta hor, denak ari dira mintzatzen, denak ari dira eztabaidatzen eta arrazoiak ematen. Eta batzuek erraiten dute, legea importanteagoa dela herriaren borondatea zuzenki galdetzea baino. Eta hori, horrela balitz, esklagoak izanen giltzateke oraindik ba, erroman eta emakumeak eluketen oski bozkatuko eta abar eta abar. Horrek ez zauka inungo zentzurik legea, beti da borondate bat e, arautzeko ba, gizakiok antolatzen ditugun e, ba, itz batzuk. Baina borondatea garrantzitsuagoa da hitz horiek eta itz horien interpretazio e, eh, kojuntura Beraz, hor... E, Eztabai da, emana da, badakite jendeak eh, zer den independentziari bai esatea, eta zer den batez ere erreferendumari ez ez ezatea. Erreferendumari ez ez ezatea da independentzia ez, zuek ez duzue bat ere eskubiderik, ez duzue eskubiderik zuen buruaz galdetkatzeko ere, beraz zuek eh, gutxiago zarete ba, persona normalak baino. Ze persona normal batek hori egiten aldu, <laughs> e, eskubide oinarrizko oinarrizkoa delako beraz e, nik uste dut oinarrizko eztabaida hori barneratua dela gero asko sanoago litzateke erreferendum formal bati buruzko ba eztabaida ba normalago bat izatea baina hori ezinezkoa da ba indarra duen alderdiak eh, indar faktikoak polizialak e, epaileak dituen alderdiak ez duelako erreferendum ma antolatu nahi ere eta ez duelako inori utzi nahi hori egiten ere Ba, barakielako hori eginez ezetza gailentzen duela, bere aukera gailentzen duela, eta hori trampa egitea da. Irailaren amika, diada eguna aipatzen eh, segitzen dugu, Jon Elordi gure gomita, Barcelonako Unibertsitateko eh, erakaslea. Eta aipatzen eh, ginoen, eh, ze zen, eh, hori Madril eta Barcelonaren artean, Kataluniako hiri handiak dira Barcelona, Ieda, Tarragona eta hiri handi hauetako alkateak uzkur agertzen dira bozkatzeko baliabideak prestatzeko presiona erengatik seguro, Madrilek ezari presioa erengatik, zer eragin ukaiten aldute hiri handi horiek? Ba, hiri handiek eh, balore simboliko handia dute, hori eta bat ere e, eh, zalantzatzen ahal. Gero, eh, hiri handi horietan ere bada e, Espainiarekin lotura duten alderdiek hiri handietan e, ordezkaritza handiagoa badute, e, presioa ere handiagoa da, Eta gero, amarre, ba, eh? bai, justu gehitzeko, sozialistak baitira, Kataluniako sozialistak, bederen da eta tarragonan, hori da? Bai, orduan, e, sozialistak direnek, ba, ez dute hori egin nahi, baina sozialisten e, bori, e, udalak ez dira inbeste espaldin badira ba, herri handietan eta olako herri industrialetan, ez da? Eta gero badira ba, e, Podemos edo Katalunia zikespot e, talde hori e, osatzen dutena Barcelona adibidez, eta Barcelona oraindik ez dute erabaki haiek Zer egin? zenta <laughs> referendumaren alde direla erraiten dute, baina referendum hori legezkoa behar dela eh, erraiten dute, baina badakite biak aldi berean eh, ezinezkoa dela. Eta orduan, ba, deitu nahi dute, eh, urriaren bateko mobilizazioa, <laughs> baina ez dakite <laughs> e, usten aldituzten urnak ipintzen haien udalean. Orduan hor, ez da bai da, bueno, e, egiten ari dira haien baseetan, haien e, militanteen artean, eta nik uste ba, bihar edo erranen dutela, bueno, azte honetan erranen dute Bartzelonan, baiarreko duten, ala ez ofizialki udaletxe, e, udalaren e, bermearekin. Horrek ez du erranai, nahi, ez direnik urnak jarriko udalak bermatzen ezpaditu ere. Badira elkarteak, badira a, asoziazioneak, guztiz atxikiak direnak e, eh, referendun antolatzearekin, eta herri guzi, guzi, guzi, etan izanen dira urnak. Udaleko eh, bulegoetan edo udalaren baimen eh, esplizitua ez dutenetan ere, izanen dira bai. Simbolikoki ala ere, Barcelonako erikoetxeak baimentzen balu urna izaitia, horrek garantzia handiagoa eman eliezaioke? Bai, bai, bai baina simbolizatzen ari direna erraiten eh, orain simbolizatzen ari direna da ez dakitela eh, bai ala ez erran behar duten ere beraz e, pff, nik uste alako <laughs> simbolo arraro bat e, sortzen ari dela hor ezinezko aukera baten alde eman dezagun historia azeleratzen delarik aukerak egin behar dira eta hor ezin duzu erran e, ba ez dakinek Eh, nazien alde naiz edo, edo nazien aurka naiz. Ba, ez dakit, eguna iristen delarik, ba, jakin behar duzu. Eta hemen ere, eguna iristen ari da, eguna ja, hemen, da, hemen da, eta orduan jakin behar dute, eh, ba, hori, urriaren bateko referendunaren alde badiren, ala ez diren, Ze, ba, bai etzerraitearekin, bozkatzera deitzearekin ez da aski, bozkatzeko non baiten bozkatu behar da. Beraz, eh, kontra bat eh, iristen da, eta historiak ba, aukeratzera behartzen ditu, eta be, aukeratu beharko dute. Aukeratzera behartuak ere egitarrak, eh, posizionatzera. E, egun hauetan, erabaki gajia izaiten alda, Madrilen posizioak ba, suspertzen aldu, edo indarra emaiten aldio, independentziaren aldeko bozkari? Bai, bai, izaten alda aurkakoa ere, eman ezagun beldurrez e, egiteak e, izan dezake ondorioz, ba, jende batzuk, ba, ba, ordenarekin sinisten dutenak, edo orain arte autonomistak izan direnak, eta erraitea uf, ba, nahiago dute menez hartu, edo izan daiteke atzera egitea ere. Baina izan daiteke kontrakoa ere, erraitea, izu, ni orain arte ordenaren alde gonaiz, baina beti egitearen alde gonaiz, eta honekin, egoera honekin, ezin da ez itzegin, ezin da ezer erabaki, ezin da aurrera ezertaz mintzatu ezin da ezer egin, e, egiten alden gauza bakarra da isilik egon, eta Espainiak erraiten digunari bai Eta hori ez da nire bizitzeko modua, eta nik hori ez dut soportatzen ahal, eta hemen digoiti, E, eh, erabakitzera joango naiz eta horrek mobilizatuko nau eh, orain baino gehiago. Eta zu... Biak gertareitezke da biak segurazkin nolabait gertatuko dira alde batetik eta bertzetik. Zure sentzazioa bai, bai. momentu untan, zoin, jagerak du irabazten momentu untan, e, suspertzeak, hausartzeak e, joaitea, edo justuki beldurtzeak? Ba nik uste guardi zibilen eta ekitaldi, ekitaldiak izan direlarik, orain bi izan dira, imprentan eta kazetarien e, bueno, e, e, komunikabide baten e, ba, klausura edo olako zentzura edo olako zerbait izan da, hor harakatzea eta, eta e, jazarketa bat, horren aurrean gertatu dena da, jendea bildu dela aurrean, guardi zibilari loreak eskaini dizkiote, kantu zaritu dira, <laughs> eta guardi zibila joan delarik ere, guardi zibila batek musu bat bot, bola <laughs> eskuakin musu bat e, e, eman die, <laughs> manifestariei. Beraz, nik uste dut, hor, umorea, e, bihotzona, eta borondate honezko gauzak e, galenduko dira bereziki, eta ez dakit, kantuz eta dantzan manifestatzen den herri baten aurkan ikustu dut, ba, Sudafrikako aparkaiti zela, e, tirokatzen zutela dantzan eta kantuan ari zen manifestazioen aurka. Ez dut uste, gaur egun hori e, onargarria denik ez Europan ez da urrutiago ere e, kantuz eta dantzaz eta pozez irribarrez e, protestatzen duen jendeari jazartzea, nik uste lekuzkan podago dela eta nik uste hortik iongo dela gauza. Eta egiten bada eh, urriaren lehenian, pentsatia den bezala erreferenduma, eta eza, eh, ez nagusitzen bali bada, zer? Eza nagusitzen bada, orduan, eh, antolatu dutenek, erreferenduna errandutenek, mila aldiz esan dute, onartuko dutela, eta e, demonek ja, ba, aldarrikatu du, ez dakitzen bat aldiz, hautezkunde e, autonomikoak aldarrikatuko ditu, justu, E, egunean bertan. Eta Beraz, hauteskunde autonomikoek jarraituko dute, eta mhm. beste alderdi batzuk izanen dute haien ordezkaritza, eta bueno, e, aurrera jarraituko du mundu autonomiko honek, baina alde handi batekin, herriaren bermearekin erranez galdekatu gaituzte eta ez ez esan dugu. Mhm. Eta horren bermearekin, ba, agintariek eta gizarteak esan du, bueno, ba, asko ez gaude ados, baina gehiengoak bai ez bueno, e, alderantziz, eh, asko independentziaren alde gaude, baina gehiengoa ez dago alde, beraz, ba, ba, aurrera jarraituko du gehiengoan nahi duenarekin. Eta egun eh, buruilaren ameka, diada eguna, mobilizazio jaundia izanen dela esperudu du Carles Puigdemonte, Kataluniako lendakariak, dakariak, mila jendek izena eman alukete, hain garrantzitsua izaiten alda, gaurkoa? Bai, bai, bai, bai, bai, zalantzari gabe orain arteko eh, mobilizazio guztiak garrantzitsuak dira, orain garrantzitsuagoa da azken batean e, aurrera eroatzera egitea jendearen esku gelditzen baita orain. Orain jendearen esku gelditzen da, jendearen mobilizaziorako gaitasunean, jendearen irribarrerako, dantzarako, aldarrikapenerako, baina jendeak protesta egiteko bazdakinik, de, ekitaldi ba, imaginatiboak eta abar egiteko momentua orain da iritsi, eta Guardia Zibila sartzen baldin badaleku batean, ba, alaitasunez, baina tinko irmo erantzuteko momentua orain da, eta Guardia Zibilak ba, milioi bat edo bi milioi edo ez dakizun bat jenderen aurka ezin du ezer egin. baten aurka bai, biren aurka bai, amarren aurka bai, baina jendearen aurka, jendea kalera ateratzen baldin bada, jendea pozik eta ilusioz ateratzen baldin bada, hor dago atzera biderik eta gaurko eguna hori frogatzeko momentu importanteetako bat da, eh, importanteen etaiko bat, zalantzari gabe. Jone Lordi, eh, elgar eh, denbora aitzina jona baitzauku. Laburki, ala ere nahi gina otzun galdegin, Ba, atentatuak gogoan ditugu, eh, rambletan izan zirenak eh, agogilean. Horiek, prozesu uni, eragin diete, zei duritzen zauzu? E, bai, eragin diete, alde guztietatik. Espainiak, erabilina izan ditu, Espainiako agintariek, erraiteko aizu. Badugu afera garrantzitsuago bat, eta deno gara bat, eta gure afera txikioiek eh, e, bertzegu materak ditugu, eta orain denok espainolki, eh, denok batera, erantzungo dugu. Eta bertzek, e, erakutsi dutena da, e, Kataluniak estatu e, subirano independente batek bezala erantzuteko gaitasuna duela eta munduaren aurrean agertzeko gaitasuna duela. Eta hala egin dute, eta naturaltasunez egin dute, eta mundu guztiak ikusi du, ba, presidentziak ez duela eh, deus e, ikustekorik izanan e, nagusien aurrean, poliziak ere mozoak izan dira, e, polizien nagusia, e, de interior izan da, eta ez ministro, zainako ministroa, azalpenak eman dituena e, komunikabideetan, bai barneko komunikabideetan eta baita internazionalki ere, eta nik uste dut hor, ba, bakoitzak argi erakutsi duela bere bere jokoa zein zen atentatu horren eh, inguruan, ez da? Atentatu horren, eh, eta horrek eragina izanen du bai. Ederki, ebe, hortan eh, elgarra gurtuko dugu, horretaraziz diada eguna dela, Katalan, Kataluniaren egun e, nazionala, Jone Lordi, Universitateko erakaslea, mileskar gurekin izanik, eta pasa egunon. Mila esker zueri eta kontuan izan, honek horrere eragina izanen duela, eh? <laughs> Beraz ez dagoen, eh, katalanen kontua bakarrik. Ederki, mezua zabaldua izan untza. Bai, zuei, mila esker.